This is a Podium Arts production with a free sample of Aristotle's On the Soul. Book 1, Chapter 1, narrated in reconstructed ancient Greek by Ioannis Stratakis. Τον καλόν καητημίων τεν είδα συνhypολαμβάνοντες Maalun heteran heteras, ε, κατά κρύμπιεν. Ε, το υπελτιώναν τε καητσάουμασια τεραν είναι. Διαμπότερα τάουτα τεν περί τες ψυχές ιστορίαν, ο λόγος ανεν πράτοις τιτέιαμεν. Δοκίδε καί προσαλέτιαν χάπασαν, ε γνώσεις αυτές, μεγάλα συμπάλλες ταί, μάλιστα δε προς τεν πούσιν, Äästigar hoiunar on zojan. Äpis da tuumen det heare sai kai gönunai, tääntä pysinau täs, kai täänuu sian. Eit hosaksyn bäbäke periautaan. Huuntamen idia pathää täs psyykää seinädluki, tade diegenän kai tois zojus hyparkin. Panteida pantas, estiton kalepotaton, λαμπέιν την απίστην περιαουτάς, καί γαρ όντος κοινού δε θέματος, καί πολλούς χετέρους, λαγόντα του περί τάν ουσίαν καί το τι έστι. Τα καντα εδούξεε μία της είναι μέθοδος κατά πάντων περιχών που λόμεθα γνώνα ήταν ουσίαν, ως περ καί τον κατασύμπεβε κοσιδίων αποδείξης ώστε ζέτε teuna τέν μέθοδον τόταν. Είδε Είδαμε έστι μία της καϊκοϊνέ μέθοδος περί το τι έστιν έτι χαλεπότερον γίνεται το πράγματε ουθέναι. Δε εσύ γαρλαμπίν χέκαστον της ο τρόπος. Εάν δε φανερών ε, πότερον από δε εξής έστιν ε, διαίρεσης ε, καί της μέθοδος έτσι σε απορίας καί πλάνας, εκτείνονται εις δαετήν, αλλά η άλλων αρχαί, κατάπερ αριθμών καί επιπέδων. Πρώτον τίσος αναγκαίον διελήν εν τίνητον γενών καί τι έστι. Λέγονται πότερον, τότε τι καί ουσία ε, ποιον ε, ε, και τις άλλα των διαιρετήσεων κατηγοριών, έτσι δε πότερον, των ενδυνάμειων των ε, μάλλον εν τελεχεία της, διαφέρει γαρού της μικρούν. Σκεπτέονται και οι μεριστέ ε, αμερές, και πότερον, χωμοίδε σάπα σαψουχέ εού, είδαμε χωμοίδες, όταν είδη η διαφέρουσα γέννη. Νυν μεν λέγοντες καί ζητούντες περί ψυχές, περί τες ανθρωπίνες μόνες ευούικα στην επισκοπή. ον τόπος με λανθάνε, ότερον, εις ο λόγος αυτές εστι καταπεζόιου, ε, κατέκαστον έτερος, που υπου κοινός ανθρώπου Θεού, τότε ζώουν το καθόλου έτοι ουθένεστην εχύστερον. Ομόιος δεκαν ήτι κοινων άλλο κατά Έτι δε, είμαι πολλά ψυχαί αλλά μόρια, πότερον δε εις δε τέιν πρότερον, τεν όλεν ψυχαίν έτα μόρια. Καλεπον δε καί τούτον διορίσαι πού απέψυκεν χέτερα καί πότερον, τα μόρια χρέζτε τέιν πρώτερον ε, τα ούτων, χοιον το νοέν ε, το νουν, καί το αισθάνεσται ε, το αισθέτικον. Χωμόγιος δε καί επί των άλλων. Είδε τα έργα πρώτερον πάλιν αν τις απορέσιν, ή τα αντικείμενα πρώτερα τούτων δε τετέουν, χοιον το αισθητον του αισθέτικου καί τον νοετον του νου eu και του το τι έστι γνώνα η μόνο είναι προς το θεωρείς αιτάς αιτίας ε, των συμβεβαικότων τες ουσίες πέραν το εισματέμαση τι το εωτήκα το καμπύλον, ε, τι γραμμέκα η επίπεδο. Προς το κατηδίν πόσα εσορτάεις αι ε, του τριγώνου γωνία ίσαι. Αλλά καί ανάπαλιν τα συμπεβαικότα συμπάλλεται μέγα μέρος προς το ιδέιναι το τι έστιν ήταν καρέχαμεν από την ή κατά την φαντασίαν περί των συμπεμπεκότων ε, πάντων ε, των πλήστων, τότε τα υπερί τα ουσίας έξομεν λέγειν κάλλιστα. Πάσες ω αρχέ το τι έστιν, ώστε καθώς των χωρισμών με συμβαίνει τα συμπεμπεκότα γνωρίζειν, αλλά με του σε αυτών Μ' αρέσει. Δε ότι διαλεκτικός έιραν τα ικαϊκενός άπαντες. Απορίαν δε και οι τα πάθετες ψυχές, ποτερόν έστι πάντα κοίνα καί του έχοντος τι καί τα ψυχές ίδιον αωτάς. Τούτο γάρλα λαμπείν μεν αναγκάιον, ούρθα ίδιον δε, Φαίνεται των μεν πλέιστον ουτεν άνεου του σώματος πάσκεν ούτε ποιήν, κόιον οργίζδεστε, θαρσέν, επιτυμέν, όλας αισθάνεστε, μάλιστα δέοι κεν ιδιοί των ουέν. καί τούτο φαντασία της εμε άνευ φαντασίας, ούκεν δε κόηταν ούτε τούτ άνεου σώματος είναι. Ei minun estititon täs psyykhees vergan matun idion, en dekuitan autan kaadisdestäi. Ei tämä tänestin idion autas, huukan jää kaadistään. Alla katapertoi öyti, hei öyti, pollasyn väini, huijun hapdestaitäs kalkääs fairas katastigumään, umentoi kapsetai huudas öyti. αχώριστον γάρ, υπερ μετασώματος την οσέστην. Εου και δέκαιτατες ψυχές πάθε πάντα είναι μετασώματος, τύμος, πραϊότας, πούμπος, έλεος, θάρσος, έτι χαρά καί το φιλέιντε καί μισήν, αμαγκαρτούτοις πασκέιτε το σώμα. Με δε το ποτέ μεν ισχυρών καί εναργών πατέματων συμπαϊνούνταν με δεν παροξύνεσται εκφοβέστε. Ενίοτε τύπο μικρών και αμαωρών κινείστα, όταν οργάει το σώμα και ούτως έχει χάσπερ, όταν οργίζεται. Έτσι δε μάλλον τούτο φανερών, με ενός γαρφοβερού συμβαίνοντος εν τοις πάθες γίνονται τοις του φοβουμένου. Ει τούτος έχει τέλον ότι τα πάτα λόγω εν haaste hoi horoi toi uutoi, huion. στα τα εκείνα εσείς της του το Ιουδής σώματος, εμερούς ενδυνάμεως, hypotούνται, ενεκατούνται. Καί διατάωτα έντε, φυσικού το θεωρές αϊπεριψυκές, επάσες έτες του Διαφέροντας δαν χωρίς εν το φυσικόστε καί ο διαλεκτικός χέκας των αυτών. Χούιον, οργέ, τι έστι. Χωμένγαρ, όρεξιν αντιλουπάσεως, έτι το ιούτον, οδε, σδέσιν του περικαρδίαν χάεματος καί θερμού. Τούτον δε χωμέντεν να αποδίδωσιν, οδε το είδος καί των λόγων. Χωμένγαρ λόγος οδε του πράγματος ανάγκε δίναι τούτον εν χούλε το ιαειδή y estai. ὁ μεν λόγος το toiutos ὅτι σκέπασμα κόλλητικον πτωράς υπανέμων καί όμπραν καί καωμάτων, οδε φέση λίθους καί πλήνθους καί ξύλα, έτερος δεν τούτος το είδος χου χένεκαταν δι. Τις χουν ο φυσικός τούτον, πότερον ο περί τεν των τελόγων αγνών, ε, ο περί των λόγων μόνον, ε, μάλλον ο εξαμπχόην, εκείνον τεντα τις εκάτερους. Ε, ουκ έστιν χείς ο περί τα πάθετες χύλες τα με χαριστά, με τέικ χαριστά, αλλά ο φυσικός περί χαπαντώσα του το Ιουδή σώματος καί τες το φέργα καί πάθε. Πόσαντε με το Ιάουτα άλλους, και υπεριτινών μεν τεχνίτε, εάν του είχε χούιον τέκταν αιατρό, τόντε με χαριστών μεν. Χέιδε με το ιού του σώματο πάτα, και εξαφαίρεσεω ο ματαιματικό. Χέιδε και χαρισμένα, ο πράτο φιλόσοφο. Αλεπανιτέων, χότεν ο λόγο. Ελέγομεν δε, ότι τα πάτα τε ψυχέ χούτα Ak har istadas pysikas hyllas dans dajan, hege toja ot hyparki, hoja ty moskai pobos, kai ukos per gramma